السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سورة التكاثر هي مكية في سورة في نكتك سورة زل يشوك مكة نا من مقاصد السورة من مقاصد السورة نكتك ملين أو مضمون يعني سورة الله سبحانه وتعالى من دلنش السورة كما موعده كما موعدا أسمى الإمام ابن القيم رحمه الله ضمن كتاب شاكي الفوائد كهوس سورة كهوس مليم وهي سورة أسمى رحمه الله أخلصت هذه السورة في سورة إمكوكيكا إمكوكيكا من لنغموجة إمكوكيكا من لنغموجة للوعد والوعيد إمكوكيكا kutaja wa'd wa'd ni kuagana na mtu kumwagiza mtu mazuri ndio huitwa wa'd walwa'idi na kumwagiza mtu mabaya kumwekea makemeo hiyo ni wa'idi watahdid na kitishio kutisha watu na kukhofisha hiyo sura imekuja kumelengo hilo au mawili ndio kusema lengo mawili moja ni wa'd na wa'id na moja ni tahdid haya ndio malengo kubwa msingi wa Islam itakuja kuwapa maagizo mazuri waumini na kuwapatia makamio wasokuwa waumini na lengo la pili ni at-tahdid imekuja kutishia kuweka hofu kwenye nyoyo za wanadamu kuhusu akhera na mambo yake wakafa biha mau'izatan liman aqalaha sababu al-qayyim na hii sura katika sura za Qur'ani zatosha hii sura moja yamtosha mtu kumwelewa wewe atakawa tosheka na sura al-haq kafa takutosha kukupa mauidha lakini si kila mtu liman aqala kwa yule alotia akili aliyosoma hii sura akaipeleleza eh na akaizingatia hii sura itamtosha kama mauiba mpaka afi kila akisoma hii sura atakuwa yeye mshuka na kupata mawaidha na nufaika hilo bila shaka inaonekana katika sura kubwa zenye kufanya indhar zenye kuonya kumonya mwanadamu na barabara ya makosa lidhalika as-salaf as-salih walikuwa wakisoma hii sura wakifikwa na mshuko mkubwa na wakiwa manas yani hii sura baada kuisoma yawafanya waelekee akhira tu na wachane na dunia idhalika baadhi salafa sana hii sura ni suwar at-tazahhud ni katika sura za tazahhud za kumfanya mtu awe zahid awe akatae ulimwengu na aelekee akhira hii sura itakufunza uwe zahid uwe na zuhud ukosike na dunia ukisha kuisoma hii sura wewe dunia kwako haitokuwa chochote kwa sababu aya kubwa hizi zilizokuja kuonesha ukubwa wa afya nitataja mfano namna salafu saleh namna gani hali yao kuhusu hii sura walikuwa kisoma hii sura walikuwa hali gani qala nu'aym ibn حماد asema نعيم nu'aym ibn رحمه الله قال رجل لابن المبارك رحمه الله سمى نعيم kuna bwana mmoja alimwambia Abdullah ibn al-Mubarak Abdullah al-Mubarak imam fil hadith wal fiqh wal zuhd na alikuwa min aghna al-ulama kama kuna mtu ukisoma tarjama yake utashangaa ni Abdullah ibn Mubarak utastaajabishwa mali alikuwa nayo na zuhd alikuwa nayo wewe na maana zuhd si lazima uwe maskini لذا كون تجير نو كون زاهد واضح لذلك كل معك القرآن حمد كبوة يوابلك حج واتو أكثر من آلاف آلاف كين نفقيات كننا وهو عالم لذلك هارون الرشيد رحمه الله أه. سموية لنجر سكتين لا تتواك يوين الأمين المامون كان جانا مسكتين بس الحرام akaingia akapita pita watu akaenda akapata mahali akakaa akakaa baada ya muda akaingia Abdullah ibn Mubarak al-Hanbali rahimahullah kutoka bilad Faris Abdullah Mubarak akaingia msikiti mzima ulimsimamia kwenda mlangoni Harun Rashid akastaajabu akatazama akaangalia akamuuliza waziri wake yeye ndo mfalme yeye ndo hakim siku nani yule bwana ameingia mara naona mimi mtawala nimeingia msikitini na watu waendelesha shughuli zao kama kawaida yule bwana nani anasimamiwa na watu na anafuatwa namna hiyo yule waziri wake akaambia dhata Abdullah ibn Mubarak imam fil hadith wal fiqh ah sasa kafahamu eh watu wakimbilia ile elimu bana hana mali ya kuwapa eh pale akaja kugawanya sasa alipoingia kuna watu walikuwa msubiri wataka hadithi akazungukia watoto wake akawaambia ya auladi wallahi inna ma dhalika almulk akaambia watoto wake ni mtaka ufalume <laughs> ufalume ni ule ile alionayo ule bwana ule ndio ufalme muone mimi babeli nimeingia msikitini na ni mtawala mzima hakuna alonitopoa kwa hivyo na maana wale ndio wafalme <laughs> Allah eh? ndio huyu bwana Abdullah ibn Mubarak rahimahullah sasa asema alikuja mtu mmoja pale akamwambia Abdullah ibn Mubarak qara'tu al-bariha al-Qur'an siraka huyu bwana amekuja ye mwenyewe ameona ameleta kongo kubwa ha? na amefanya jambo pengine asifiwe Kaambia Abdullah ibn Mubarak mimi jana usiku nilisoma Qur'ani kamil kwa raka moja swali nilisoma raka moja tumkamaliza msafu mzima na eh, inaleta maajabu sio sahihi lakini amemwambia nani haya maneno amemwambia mtu alim angemwambia kama yeye angezubaa eh, mashallah akazubaa eh. asikiza jawabu ya mwanachuoni Abdullah bin barak faqala akamwambia walakini lakini mimi a'rifu rajulan namjua mtu mmoja lam yazal albariha yukarriru jana yote usiku mzima alikuwa akikariri alhaakum takathur ila subh akikariri aya alhaakum takathur mpaka kupambauka asubuhi alfajiri ikatoka wama qadara an yatajawaza wala hakuweza kusoma aya ya pili aliposheka na hiyo aya moja kwenye sala yake alhaakum takathur itahamaka fajr na hawezi kuendelea kwa uzito wa hii aya na hii hisomo Ah. asa maajabu ni yapi Yaani yeye ameleta maajabu Ibn Mubarak wewe basi wewe huyaona ajabu chochote mimi na mwa bwana mmoja amesoma aya moja tu Yesu msoma Qur'ani mzima ya raka moja yeye amesoma aya moja mpaka alfajiri yupe mfanya ndefu zaidi ndio soma mswafu ama mimi kwenye aya moja eh manake yule aliyosoma mswafu mzima kwenye raka hakusema hata tola asubuhi hakusema kwamba mfike alfajiri E sasa mimi yani nimekushinda zaidi kama yako maajabu haya yangu makubwa zaidi maana mimi nimefika toka asubuhi kwenye eh, yaani haya moja. Yani hapa asema Nuaim al-Hammad mwisho yani nafsahu. Kwa hiyo aarifu rajulan ajikusudia yeye mwenyewe. Umeona qiraa alim kiliwa. Sasa hapa kuna qiraa kwa watu wawili wamesoma Qur'an. Mmoja ni alim, mmoja si alim. Umeona tofauti yake. Ameshusha Qur'an mzima kwa rakaa moja. Hali tadabbur lakini angalia alim ametosheka na aya moja ya Qur'an ashapata mauiba siku hii yaonesha fadhl ya ilmu yaonesha fadhl ya ilmu na kwamba wale wanazoona kusoma Qur'ani hawaisomi isipokuwa kwa kuzingatia na kuelewa hiyo yaonesha wazi athar kuonesha ukubwa wa surat al-hakum na ziko zingine kadhaa lakini tosheka na hiyo athar moja yatosha kuonesha fadhl na ukubwa wa hii sura أسمى الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر إني وسهليش نيني نيني وزبايش كتفتويني الله سبحانه wanadamu amezubaa na amevama kwenye kutefuta wingi hiyo ndio shughuli yake والمعنى معنى هي آية أي بالدنيا عن الآخرة umetetateza au mmezubaa na dunia mkaachana na akhira wa inshaghaltum na mkashughulishwa amma khuliqtum min ajlihi na lile lengo mloombiwa nalo pia mkaachana mkawa sasa kila mtu yuaenda mbio atafuta takathur eh atafuta wingi hiyo ndo maana yake Allah sema mmetesta wingi mpaka lile lengo mloombiwa kwa mmeliacha ni mmezama kwenye kutesta wingi eh kutafuta wingi qala qatada asema qatada rahimahullah kanu yaqulun walikuwa zamani watu wakisema nahnu aktharu min bani fulan sisi tuko wengi kuliko kabila fulani kabila yetu nyingi wa nahnu a'addu min bani fulan na sisi idadi yetu iko kubwa kuliko idadi ya kabila fulani lakini sifu kwa nini taka kwa wingi wa watu kwa wingi na watoto wa wingi wa watu وهم في كل يوم يتساقطون إلى أخراهم الله أكبر wanadamu hisabu yake yeye ana wingi lakini si hakika si wingi kwa sababu kila siku ondoka mmoja mmoja eh kuzikwa mmoja mmoja mmoja mmoja waenda akhera sikata ما زالوا كذلك حتى صاروا من اهل القبور mtu atabakia sasa mimi na nyingi mimi tuko wengi tuko wengi mara ajisukutizie hiyo njia kuburi kuingia kaburini ndio mbele akasema hatta zurtumul maqabir eh kwa hiyo hapa amefasiri katada ni wingi wa watoto walikuwa zamani kijifakhiri wingi wa watoto na wingi wa watu lakini Allah subhanahu wa ta'ala leo mtatazama hii aya hakutaja ni wingi wa nini kusudi ili ingie ndani yake kila kinachotumwa umeeleweka hakusema alhaakum mutakathuru 'anil mal au 'anil aulad au kadha hakika alisema alhaakum at ili kiingie ndani yake kila kitu kinachochafuka kiingie ndani لذلك علماء وسمه هي ايه يشمل كل ما يتكاثر به اهل الدنيا itakusanya jambo lolote linalotafutwa na watu walimwengu min mali eh takathuri yaingia kwenye mali wa aulad yaingia kwenye watoto wa nisa eh yani watu watafautiana shahawa zao duniani kuna wengine shahawa zangu kusanya mali amwali wengine shahawa zao ni kuleta watoto wengi kila kimuliwa mimi na watoto ndio yeye ya watoto tu wengine ni nisa nifanye bidii nikamilishe arba ndio mbio zake zote kila mtu na nia yake wengine riasa yuendambia kutafuta ukubwa zote wengine ni jaha yuendambia kutafuta jaha wengine ni sum'a yuendambia kutafuta utajo yote ingia takaso yote ingia nini takaso kwa hivyo yote hayo mambo Allah ameyasusia na ameyakemea kwa mwanadamu yani usivame kwenye kutesta mali mpaka ukashughulika na lengo uliombiwa usivame kwenye kutesta wanawake mpaka ukashughulika na lengo uliombiwa usivame kwenye kutesta watoto mpaka ukaacha lengo uliombiwa na zote sawa hatusemi kutesta mali vibaya hatusemi kutesta watoto vibaya hatusemi kutesta wanawake vibaya hii si vibaya mubah lakini ubaya wake ni kwamba lau hizi vitu zitakutoa kwenye lengo sasa hapo ndio tutaingia kwenye alhaqum takasur alhaqum takasur lakini mfano mtu akwa mimi nenda mbio na testa watoto nataka ibada nyingi duniani au nataka mimi nyumba yangu ikitakuwa jeshi la jihadi watoto wangu wawe ni wengi hii ni nzuri ni yaani tuweze kumwangalia alhaqum takasur hapo lesh لأنه يريد بها وجه الله hapo yakusudia nini wajha Allah hapa tuweze kumwambia alhakim mtakapo kama bismillah tawakkal ala Allah endelea hiyo ni lengo zuri na Allah atakupa ajira mwingine anasema mimi natafuta mali natafuta mali ya halali nataka kujenga masajid nataka kusaidia fukara nataka kusaidia aitam haya malengo mazuri hatumwambia usitafute tutamwambia tafuta na hapa hakuna haingii kwenye alhaqu kwa sababu yaksid biha wajha Allah lakini mali yakimtoa kwenye lengo hapo utaingia kwenye aya utaingia kwenye nini aya yale mali yakakufanya ukawa una tafsir kwenye wajibatu zako za faradhi mpaka za faradhi ukaata wewe kimbizana na mali eh hii ndio iliyotukana kwenye aya hii ndio iliyotukana kwenye aya sawa sawa لو صلاح العلماء سمع الله سبحانه وتعالى أمتمية كلمة تألهاكم كنا الحكمة كم وسام حق سمع أشغالكم التكاثر أم سمع ألهاكم ليش أسمى ابن القيم رحمه الله الله للقلب واللعب للجوارح hakusema lugha isipokuwa lahu lahu siku zote huwa ni ya moyo na laib mara nyingi usimamia jawara viungo vya nje sasa Allah subhanahu wa ta'ala kusema alhaaku maksudani walihadha yajma'u bainahuma ndo akakusanya akasema alhaakum at-takathur takathur vitendo vya jawari ndio ukitaka sio utakwenda mbio kwa mikono yako na miguu utatumia jawarih kwenye kutafuta wingi sasa moyo unajua sengine mwanadamu huenda akawa yuko kwenye jambo na halitaki akashughulika kwenye viungo lakini moyo uko kwingine lakini Allah hakukusudia maana haya amekusudia tumeshughulika na dunia kwa viungo ndio yatakavyo alafu na lahu moyo pia wataka kwa hivyo kwa moyo na kwa viungo tumeshughulika wao wao kwa sababu asema Ibn kwa sababu saa nyingine mwanadamu fa innal 'abid qad yasta'milu jawarihahu bima ya'malu wa qalbuhu ghayru lahi mimi naweza kutumia viungo mkacheza lakini moyo wangu kahauchezi haujashughulisha lakini nikishughulika kwa viungo na kwa moyo hiyo ndo alha ndo lahu lahu ni kitu moyo na viungo pamoja kwa hiyo aliposema alhaqum ina maana nyoyo zetu na viungo vyetu vote vimemilika kwenye kitastawii wingi wazi غير wazi siri ya kutumia kilima hiki kwa mfano mtu aweza kuwa viungo zake zimekaa darasani hapa sio lakini si kwa kupenda ah moyo wake kwa upembea nde yuko hapa inawezekana inawezekana sawa sawa kwa hiyo hapo si kilima cha lahu lahu mpaka na moyo ucheze eh wazi غير wazi kwa hivyo kwa hivyo aliyeko kwa viungo na kwa jawara lidhalika inavyotakikana ni hivyo mwanadamu yafaa azunduke asiupeleke moyo wake na viungo wake wote kwenye masala tu ya kutafuta takafur kwenye dunia akasahau mengine wadha ghair wadha طيب vile vile ulama wasema التكاثر yaingia hata fil ilm. Hata fil ilm. kuna aina nyingine kutafuta elimu ni lahu na ni takaso na hifadhi mtabe hapa watu wengi hukosa kufahamu iko takaso kwenye ilmu takaso kwenye ilmu ni vipi ulama wasema idha kana fi ilmi la yanfa ikile ilmu anayetafuta si ilmu ya manufaa bali humburu hapo utasukana katika ilmu hii utatukanisha na sana ya pili idha idha kana au idha urida bihi dunia ile ilmu unayosoma ukikusudia tu kutuma dunia ukisoma ilmu kwa malengo hayo mawili utaingia kwenye alhaakum mutakato umeleweshwa umeshughulishwa eh mna lahu ya nyoyo na viungo kutafuta ilmu ambao kwamba ilmu yenyewe ni kuonayo tu unayo nyingi tu lakini kuna kishaka yatakavyo kamkuta mtu engeza elimu engeza amejaa amejaa amefika zangu mpaka amemaliza ukimwangalia kumbe ni takathur tu hakuna chochote hana hasomeshi ilmu ile aliyosoma wala hailingani wala hana wakati wala ki sasa ulisomeaje ukaongeza ukaongeza ile kuongeza ongeza kwa faida yake ni alhaqumu at yaingia lidhalika nitawasomea hii athar sikiliza hii athar wallahi adhim nayaonesha huku ni kukomaa kwa wazazi mamake Sufyan Thauri wajua ulama wengi wameelewa na kina mama baba zao walikufa wao mkoma yatima kama Sufyan Sufyan Thauri كانت ام سفيان رحمه الله تقول وهي توصي ابنه فهي اثر ذكره الذهبي في سير مامك سفيان الثوري alikuwa amuhusia mwane Sufyan amwambia ya bunayya sikiliza wasia muhimu sana ewe mwanangu Sufyan Thawri ni imam ahli Kufa fiqh wal hadith eh mamake amuhusia amwambia ya bunayya ewe mwanangu utlubul ilma wewe nenda katika elimu wacha kazi kwenda katika elimu wa ana atika bimirzali na mimi hii kazi yangu ya kufuma na kushona mtakutosheleza tafuma kama nzishupatu ni kofia ni nini kisha nitauza mtakusanasha kwa hivyo masala ya riziki inatia mimi wewe kasoma mimi nitashona yeye eh, nikiuza mpaka nikuangalie riziki mpaka mwisho ah, mama alikuwa na akili alikuwa na akili mama na ndio ona ametoa mtoto gani leo kila mara qala sufyan rahimahullah inda athari kisha akamwambia mbele ya bunayya e mwanangu sikiliza idha katabta asharata ahruf ukiandika kwenye hadithi harfu kumi kwenye hadithi ukiandika harfu harfu kumi harfu kumi yatoshana kama jumla moja jumla mbili ya maneno ya mtume sio right fanzur usiongeze usiongeze harfu ya 11 ngojea kwanza fanzur ipeleleze wewe nafsi yako hal tara fi nafsika ziyada fi khashyatik ukiandika ilmu harufu kumi ngojea hapa jiangalie uchaji Mungu wako umeongezeka wa hilmik na hikma yako na upole wako umeongezeka wa wahari na utulivu wako umeongezeka yani ile ilmu ya kuathiri ukijiona hivyo ah, fa illam tara dhalik ikiwa kila ukisoma na wewe hubadiliki eh uchaji Mungu wako hauonekani waraa yako hauonekani takwa yako haionekani na leo wasoma na una paka ziwango zikubwa za kusoma ukiwa uko hivyo fa innaha tadhurruka wala tanfa'uka ujue mwanangu elimu hiyo itakudhuru kwa sababu takwa sasa nini ni takafur sio eh kwa sababu kile ilmu haileti matunda ina maana huyo alisoma takafuran kuwa tu ana elimu nyingi na kuambiwa kwamba ule ah fulani bwana ni mwingi bwana kile ni kigogo kile ni chuma <laughs> utaambiwa <laughs> lakini ujue kuna na alhaakum at-takasur wazi kwa ulama wasema msisahau hiyo hata ilmu yaweza kuingia kwenye alhaakum at mtu kukithirisha ilmu kisha haitumii haimuathiri haisomeshi haitoi basi tu ukitaja kwenye elimu orodha ya mashekhe jina langu liko hiyo sitoshi ah huyo ameghurika alhahu at hiyo ndo maana ya aya at na Allah akasema at yani takathur ni tafaul wazn ya tafaul yani ni tarafain mashindano mimi na wewe washindana eh kulipizana ndio maana takathur ina maana kama tushindana mimi na wewe kwenye kutuma mali kutuma watoto kutuma wake kutuma jana ndio takathur eh mapelekana na mwenzako sasa mkaendelea kwenye hali hiyo eh hata zurtumul maqabir mpaka mkayazuru makaburi kuzuru makaburi vipi si kwenda pale ziarani ukasoma dua amaanishi ziara hiyo hatta zurtumul maqabir ay hatta muttum mpaka mukafa wa udkhiltumul maqabir alafu mkaingizwa makaburi tumeleana mukafa yeye atakuwa kimbizana na dunia kitahamaka mauti haya khasara sio kwa hivyo mtu kama yule akifa amekufa kwenye hasara bila shaka waliaadha billah lidhalika Allah sema hatta zurtumul maqam mulishughulishwa mukazama kwenye kutafuta dunia au kutafuta kuingi kwenye dunia mpaka mauti yakafika mkazikwa mkatiwa makaburi ndio maana zurtum al-maqabir qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu kuhusu aya ali radiyallahu anhu anasema kunna nashukku fi adhab al-qabr حتى نزلت هذه الآية كتاب مظلم الإسلام بل كنت ناصر في عدد القبر أسمع علي رضي الله عنه قد يكشف في آية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقد يقول كل كنا عذاب القبر كنا ونين عذاب القبر صفة سؤالا موجة أنا يكوفى أكذيك وكبرين هو هو زائر wewe mwenye kuzuru ama ndio amekwenda kukaa pale ah kwa nini Allah mutazair na zair ni mpisa kaja akatembea kwenda zake onda zair ليش الله hata zurtu hakusema hata حتى مسtum dufintu amemwita maiti zair lesh nani ameelewa nani jazakallahu khair kwa sababu barzakh ni mapito tendao akhirah yani nanga akhera lakini barza ilipokuwa barza mwanadamu hatoketi maisha ndo akaambiwa ni kama zair kama duniani duniani sio ni yaani mpitandia na barza pia ni mpitandia kwa sababu stage ya mwisho tutakomea wapi ni akhera baada ya barza kufufuliwa hapo ndio mwisho kwa hivyo ulama sema hii ni ishara kuonesha kwamba hii aya yatupa wazi kuonesha kwamba hii aya ina dalili ya kuonesha kufufuliwa huko kwa sababu mtu kama akishakufa kufulii Allah hawezi kumuita zaire ule maiti akamwita zaire na zaire ni mtu akuja na kuondoka kwa madamu maiti imeitwa zaire ina maana kaburini ni nyumba ya kuja na kuondoka kufufuliwa yani kwenda kwenye hisabu ndio akaitwa zaire sasa hiyo ndio maana alhaakum takathuru hatta zurtum almaqabir kwa hivyo na hii aya iko kwenye uslubi ya dhambi kutusi sifa kama hii na kukemea sifa kama hii haifai mwanadamu atolee kwenye lango lengo lake la asili wewe watakasa wakimbilia mali kwa wingi ni watoto ni chochote hata elimu leo kusanya toi baada ya kusanya elimu si faida sawa wewe waitwa ni alim toi baada dhalik eh kuna maelezo العبره بالعمل والله علماء wasema kile kichache ulichonacho cha elimu Allah kikitia baraka huwa ni na kingi ulichonacho kama akina baraka huwa kichache au sio لأن العبرة في التوفيق العبرة نمت kuwafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba ile ilmu imemwathiri sio yeye husoma huelimika husoma kila siku tabia zake zile habadiliki misimamo hakuna kimwangalia kama watu wa kawaida mahala pa mahali pa matezo palahu kwa michezo palaya kimoja mwanacho ndo mwalimu wangu ndo shekhe langu kwenye mitezo humo kwenye kuruka humo kwenye faidani kusoma elimu yake si faida wasoma nini sasa alhaakum at hatta zurtum al-maqam mama Sufyan akamwambia hiyo elimu yako kama haikugeuzi kwa kupatia waqara waqara ni utulivu na upole kama mpole hiyo mwanangu usomi tena tena wazi ghairi wazi kisha Allah subhanahu wa ta'ala ayaendelee sema كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلمة كلا في القرآن أو في لغة العرب حكينا معنى مول حكينا معنى معلوم ذلك علماء سمى كلا لكتك كلمات مزقمة تفسر بالقرائن تفسيرها بقرينة دلالة سباق أو دلالة لحق يعني تقول إذا ما معنى كلا وزبسل فقوي أن قال لكني آية إن كجا ndio utasema kalla hapa iko na maana wa mudharu wao sasa kulingana na hii aya kalla hapa imekuja kwa maana ya laysa al-amru kama tadhunnun kalla kalla sivyo hivyo mnavyodhania sivyo hivyo mnavyodhania mnavyodhania vipi kwamba takathur itawanufaisha kila ukitafuta kingi ndio utanufaika sivyo hivyo mambo sio hivyo ndio Allah akasema kalla saufa taalamun mtakwenda kujua kwamba hiyo takasur haiwasaidiki sawa kwa hivyo kalla maana yake ni laysa al-amru kama tadhunnun sivyo mambo kama mnavyodhania kwa huo wingi wa dunia ndio utakufaa sio hivyo eh mambo ni vipi sio hivyo yani anna takathuruk takathurakum bidunya ni kwamba kule kutafuta tundu kwenu duniani kana khusranan wa halaka eh sataalamun eh tunasema sawfa taalamun mtakwenda kujua mtakwenda kujua nini yani sawfa taalamun anna takathurakum bidunya kana khusran mtakwenda kujua kesho akhira kwamba ule wingi ulikuwa ukenda naombio duniani kumbe khasara wa halaka na ni maangamizi tumeeleana kwa hivyo kalla laysa al-amru kama tadhunun ya mambo sio mnavyodhania nyinyi sawfa ta'lamun ay sawfa ta'lamuna anna takathurakum bid-dunya kana khusran mtakwenda kujua kesho akhera kwamba ule wingi wenu duniani mko mkiutafuta kumbe ilikuwa ni hasara si hapa mwanadamu kila kitafuta kingi anapata kingi kumbe yote hasara lakini kwenye macho yake duniani yeye waona yeye kingi kumbe yeye nini hasara na Allah akasema mtakwenda kuona kweli kwamba ni hasara sio wingi kama mnavyodhania kwa hivyo angalia mambo ya akhera mizani ya akhera tofauti duniani kile unakitafuta kimeitwa takasa kimeitwa wingi lakini akhera kimeanza ni hasara kama <laughs> subhanallah kwa hivyo huwezi kukisia dunia ya Waweza kutafuta kitu kawa kingi ukiona kwa macho yako ni kingi hapa duniani kesho ukienda enda Allah kuna chochote تنتم عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل الضخم يوم القيامة لتلك وجيك كفوف وسط القيامة أليس يكون ميزان لكن أتمنين لا يزن عند الله جناح بأول حاوي حانا وزيتو حتى بابا لمبو يعني اللي كيك بابا لمبو لم تندوها يعني دو دي كفوة لمفورة إيش زيما لكن حانا توحيد ya uzito kiasi ya ubawa wa mbu hana mbona mizani ya akhera na dunia tofauti sio kwa hivyo wingi duniani huenda akhera ukawa ni uchache طيب wingi upi ndio ni wingi unaotakikana duniani ni wingi wa amal saleh wingi wa amal saleh kesho akhera utakuwa pia ni wingi tena Allah ataupiga dabal adhaaf adhaafa kuliko lakini mambo mengine yote ujue ukitafuta kwa macho tazama malengo yangu kutafuta hili kitu nini mbona nataka kingi ايش القصد fataka tukitumia kile kitu kwa ajili ya Allah ahla wasahla endelea lakini watafuta wingi kwa malengo mengine si malengo ya Allah wachana nacho kwa sababu wajikithirishia masala kila ukikithirisha neema kila ukikithirisha masala kama tutakavyoona aya za mwisho kusema sawa hiyo ndo maana nini kalla saufa taalamun sivyo mambo mnavodhania mtakwenda kujua kwamba hiyo dunia ya wingi mnayotafuta kesho mbele ya Allah ni khasara na ni maangamizi kisha Allah atarudia tena thumma kalla saufa talamun kama kutilia mkazo mtakwenda kujua kwamba kweli hiyo wingi wa dunia hauwafai mbele ya Allah inawafaa nini ni amali ya ikhlas hata kama ni chache wazi yatosha inda Allah subhanahu wa ta'ala kukuokoa lakini ile chache eh ile ina ikhlas liyabluwakum ayyukum ahsan akusema aktharu wingi lakini kama hauna ikhlas kisha faida eh hiyo ndio maana tufahamu kwa hivyo kitu kikiwa na ikhlas kwa Allah ni kingi si kidogo tena sasa hiyo ndio maana kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun تفسير يفيلي أسمى سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كوني التفسير التستري أسمى سهل رحمه الله سيعلم من أعرض عني يعني كلا سوف تعلمون حتى كنا كجوا يا سيما حتى كنا كجوا من أعرض عني يلا لألقانيون ولقتاكم وابدوا الله وابدوا الجين حتى كنا كجوا كشو أخيرا أنه لا يجد مثلي وانت حتى فاكا مولا كما مثل anifasiri hivyo eh saufa taalamun watakwenda kujua wale mushrikun wanaomshirikisha Allah na hizo shirka zao na wala na uabudu kesho akhira watakwenda kujua kwamba wao hawana mola isipokuwa ni yeye Allah subhanahu hiyo ndio tafsiri ya pili طيب kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kukanusha ilmu hii eh kwamba ilmu hii walokwenda kuijua kesho akhira ndio walikwenda kugundua kwamba eh hii takaso haikutufaa hii ni ilmu ya hasara kwa nini kwa sababu elimu hii unakwenda kuijua baada ile ghaibu shafunguliwa ukenda akhira una eh kumbe hii takaso ni hasara sasa Allah hataki ujue wakati huo ilipokuwa ilmu hii haikunufaishi Allah akakufundisha uende ukatafute ilmu yenye kukunufaisha kabla hujafika akhira ndio mbele Allah subhanahu wa ta'ala akasema kalla لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لو mngelikuwa mna ilmu al-yaqini haya mambo basi ilmu hiyo ndio ingenufaisha lakini ilmu ile ya takafur ile haikuwafaa lakini shida nini mmekwenda kujua baada mshakufa ndio kwamba ile takafur haikufaa sasa inavyotakana ni ni kabla ya kufa uwe na ilmu yaqin uwe na ilmu yaqin أسمى الله سبحانه وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين جواب يا لو إكو الله القسم كلا لو كلا سوف تعلمون إيه، كلا لو تعلمون علم اليقين حتى إيه، كنا لو كنا لو الله سبحانه وتعالى سمى كلا يعني ارتدعوا من هنا تقلنا معنى يجيني ile kala tulopita tunasema nini ni laisa al-amru kama tadhunnu sio mnavyodhani lakini hapa kala ina maana nyingine kulingana na siyaqi ya aya kwa kala kila aya kija huwa ina maana yake kivyake kulingana na ile sasa hapa kala law ta'lamuna ilma al-yaqin Allah sema irtabi'u kala yani komekeni eh yataka mkomeke lakini Allah sema law ta'lamuna ilma al-yaqin lau nyinyi mungelikuwa munayo ilmu ya yaqini alafu akaachia hapo jawabu ya lau haijaja jawabu ya lau haijaja kwanza tueleze nini ilmu yaqini kwanza kabla ya jawabu ya lau sawa Allah sema lau mungelikuwa munajua ilmu ya yaqini ilmu ya yaqini ni nini ay ilmu ya yaqin ay أن الموت حق وأن الدنيا فانية وأن الآخرة هي الباقي ndio علم اليقين yani nyinyi mungelikuwa mna yakini kwenye nafsi yenu kwamba mtakufa na hii dunia itaenda hata tukapokuwa wingi kiasi gani na kesho akhira ule wingi nilouchuma nitakwenda kusimamishwa ni uelezee ule wingi nilouchuma vipi mungelikuwa mna elimu hiyo inshallah fanya kazi yako jawabu yako ili amekuwapa mwanadamu ubembee ukisie mwenyewe mazito atakokuwa mbele tabia eh? umeelewa jawabu ya lau hapa ni mahdhuf haikutajwa lakini tukiikadiria jawabu yake itakuwa vipi yani lau ta'lamuna ilma al-yaqin lama alhaakum at-takathur bihi ndio jawabu lake lao mungelikuwa mna ilmu yakini kwamba mtakufa na mkufuliwe na mhisabiwe hamungeshughulishwa kutestawili duniani ndio jambo lao eh wadharwa kwa hivyo Allah sema lau ta'ala kalla lau ta'lamuna ilma al-yaqin lau mungelikuwa na ilmu al-yaqin jawabu nini lama alhaakum at-takathur na kuongeza wingi duniani mungetosheka na kichache kwa sababu mnayaqini kile kichache mtauliza mwenye akili ajue kupiga hesabu hivyo kwa sababu kila ukiwa na kingi kila masala yako ukiwa mengi na kila ukiwa ni mchache wa vitu duniani kila ukiwa ni mchache masala mwenye akili kupiga hesabu hizi <laughs> au sio si kila mtu ataulizwa kuhusu neema kwa mfano wewe una neema 100 mimi nina neema 50 maswala yetu yatakuwa sawa sawa ah si sawa pesa salafa sema haina haja mtu kujengezea dunia kisha itafutie majibu ni jibu hili ni jibu hili lakini yule aliyoishi na mataa qalil kama mtume alayhi salatu wasalam anaishi maisha kama yale atakuwa hana masuala mengi swala yake matashi kwa sababu hana neema nyingi hakufunguliwa sana wala ghair wala hii ndio hisabu itakayofanyika maana kusema hivi kwa nini kwa sababu kuna watu wasema au baadhi almufassirin wasema kwamba jawabu lao ni la tarawna aljahim kwa sababu muqtarin billah muqtarin billah la tarawna aljahim hii lam lakini lam jari hi lam ni tawti'a lilqasam ni tawti'a kama kusema wallahi ni muwatti'a lilqasam inaandaa kiapo ukiona lam kama hiyo ujue mbele kuna kiapo yani kama kusema wallahi la tarawna wazi sasa tukisema kwamba lau taalamuna jawabu yake ni la taraunna sawa itaingiana ama iko kwenda maana yani tukisema jawabu ya lau hapo lau taalamuna annakum satarawna aljahim yaani lau taalamuna ilma alyaqin annakum satarawna aljahim itaingiana haiendani au sio kwa nini kwa sababu kuona moto ni kitu kishamuliwa kitabu na Allah hakitaki yakini si kila mmoja moto ataona yeye bi jahannam fayahabuhu nada kila mmoja afanye hivyo kwa hivyo jambo la kuona moto haitaki ilmu ya yakini kila mtu ajua wazi kafiri muislamu ataonesha moto kesho wazi sababu ulama sema hapo haitoingiana kwa hiyo jambo la unakuwa sawa ni hivi لو تعلمون أن تكاثركم كما في المسلم يا هذا هو الصحيح أن تكاثركم في الدنيا بس لما تكاثرتم هم من يتكاثرين كمتون اليها صفا ويقول معنا يا يكي طيب لترون الجحيم معنا يكي اللام هي لصوت أهل القسم أو موطئ أهل القسم الله سيما والله يعني لترون الجحيم متكون تكون موت وجهنم متوونا متوون توكيد ها طيب هي إيه بمعنى لترون الجحيم اي لترون النار الشديد الجحيم يعني النار الشديد الجحيم يعني النار الشديد لموت يعني كارث ذكر هذا الخليل الفراهيم رحمه الله sasa Allah yuwalaki yako kwamba nyote mtauona moja jana wala kuna mtu atauona nyote mtauona kisha akasema thumma tarawunha aina al-yaqin yani min babi ta'zim wa taskhir kukuza kuonesha kama huo moto ni mkubwa na watishia to Allah kakariri tena thumma tarawunha kisha mtakwenda kuonesha eh kwa hiyo mtauona na mtauona kama kuwa hili jambo halas lishamuliwa hakuna shaka ndo Allah akarudia tena akasema la taraunnaha aina al-yaqin hakusema la taraunnaha al lesh kwa sababu la taraunna hii ni ru'ya ilipokuwa ru'ya kilugha ina maana mbili ru'ya kilugha ina maana mbili ni ru'ya ya macho au ru'ya ya moyo sasa Allah sema la tarawunna aljahim mtauona moto tutauona vipi kimoyo au kimacho aya yahtamil maana zote mbili eh sasa ilipokuwa aya imebeba maana mbili Allah akachebua kusudia maana gani ndio akasema aina al-yaqin yani kwa jito hili si jito la moyo wazi aina al-yaqin yani aina al-basira aina al-basar aina al-basar kwa sababu ru'ya inaweza kuwa ni qalbi na ru'ya inaweza kuwa nini kimoyo ndio mtume sallallahu alayhi wasallam raaitu rabbi fi ahsani sura hadithi ya dhara kusingizini eh sasa alimuona kwa macho haya yani alimuona kwa moyo raaitu rabbi yani bil qalb hii ni ru'ya ya kimoyo kwa sababu macho hakuna anaweza kumuona hata mmoja sawa kwa hivyo ru'ya kilugha inakuona kwa macho inakuona kwa kwa jicho hili sasa ipo kwa Allah kusudia jicho hili ndio mbele akasema aina liyaqin yani aina albasar hili ndio maana aina liyaqin tumeeleana yani latarawunna aljahima ru'yatan basariyatan la shakka fiha mtauona moto wa jahannam kwa mato pasina shaka yote ule kila mtauona hii ndio maana yake aina alyaqin aina alyaqin mwisho wa hii sura Allah subhanahu wa ta'ala asema thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im الله كما مليت سورة وحاية مناش التبس يعني نيجي فجيني تكافرين ومتكام كفاية لكن مجيوة مشو كلا نعمة وليفن يتكافر تقوم بقول زمان لما صلاك يتكوى مين وسابوا هم متكافر فيه يقول تكفر الأسئلة بكثرة الكسر كلا وكتما مكينجي كلا مصالك يومين وكل موجة كاية تزامن نفسها لذلك قال العلماء علماء سمعه al-aqil mwenye akili idha alima akijua anna baina yadayhi sual kwamba yeye kesho akhira atakwenda kuulizwa masala an kulli na'im kila neema wewe ukijua kwa mbele kesho akhira Allah atakwenda kuuliza kila neema alokupa eh manaahu ilmu hiyo itakukataza wewe min al istirsal kujiongezea kujipanua fi na'im al-mubah kwenye neema za mubaha ah kwani ufanye hii mubaha eh kwani kila mubaha mpaka ufanye Allah amekuleta duani duniani kwa kila mubaha fanya ah ni mshangao watu wengine yani wana tafaidat mbaya fasifa kuchukua haya maneno ya salaf wakayafasiri makosa kuyakejeli mmoja asema oh afadhali kutu eh afadhali kutu halalishia ya haramu kuliko kutu haramishia ya halali astaghfirullah ili faida ya kiakili yake kwani asala salaf wamaanisha ndio wewe kila mubahu katazo lakini Allah hakukwambia kila kufaa fanya duniani anakuambia hivyo kila jambo mubahu fanya utie TV usikize redio usikize nini eh ufanye mambo yote ya kufanya mubahu duniani ukiulizwa mubahu ah, basi kaa ujue kuna na maswala kama unavyojua kwamba mubah jua kwamba kila mubah ina suala yake hii pia usisahau usijue hili tu maana watu piga kampeni bwana fungueni kwenye mubah hawa wanataka kuharamishia mambo Allah amehalalishia hakuna shida fanyeni halali na mubah lakini ujue wejipanue kwenye mubah ujipanue kwenye maswala pia ukuwe na mbavu ya kuweza kubeba majibu eh hala huo kwa hiyo yule anayekwambia zama kwenye mubah mwambie kukumbusha na hii aya ndiye bwana tena hurumia na mimi eh leo naambia nikusanye tu kile ninachokikusanya ni swala, au sio الناس يعني yamzahun fiha wanaona مambo ya sahali atuseme mubah ni haram si haramu lakini tengeza jibu la kila mubah ukitafuta huwa na jawabu tumeeleana kwa hivyo jambo hilo litakufanya usijipanue kwenye mubah fa kaifa bin na'im al muharram vipi mtu sasa akienda kutafuta neema sasa za haram ikiwa za mubah utaulizwa je za haram Allahu akbar fa kaifa idha kana as-su'alu min malakin tadubu lihaibatihi aljibal na ni vipi kwa yule mwenye kuja kuuliza munkara na nakir ana haiba majabali yayayuka kimwa Allah eh? Allahu akbar mtu lazima atapige hesabu mara mbili eh kwamba haya mapito chukua kadra haja ende zako eh wacha baada adhan tumalize kuna hadithi nzuri kadhaa sitazisoma hii mbili tatu kuhusu hii aya kuhusu naim na kuhusu masala yatakuwaje baada ya dhalika tusome al-hadith naim qala atasema ya rasul allah ewe mtume allah sasa wa ayu naim nusalu anhu sasa sisi hizi zama tulionazo sasa hizi tutakwenda kuulizwa naim zipi maana allah sema naim kwa jamaa yani maana nyingi neema ngani nyingi kiasi gani hata tunde tuulizwa ya rasul allah wa inma huma al-aswadani at-tamru wal-ma na sisi neema tulonazo ona ni michele na maji sasa Allah sema naim kwamba ni nyingi ambaye rasul hizo nyingi ziko wapi na sisi neema tulionao mchele na maji ndio chakula chetu kuna zaidi ya hapo sasa ametachizika mbona Allah sema kwa jamu naim na mbona kuna vitu ziwili umeelewa swala yake hiyo ndio swala yake maana hatuna neema nyingi dunia haijafunguka chakula ni aswadan tende qala mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ama innahu sayakun ama innahu sayakun kama sasa ni hizo hizo hizo mbili sayakun masuala yatakuwa masuala yatakuwa au baadaye zitakuwa zitafunguka dunia na neema zitakuwa nyingi kama aya yanavyosema lakini al-asl hamluhu ala dhahir kwamba hata aswadat tende na maji leo na neema kidogo ah hizo tende na maji mtakwenda kuulizwa hiyo tendo ulioila ulitoa wapi na baada ya kula ulifanya nini maana umetumia neema Allah na hayo mai ulokunwa ukajiburudisha mwili wako ukatulia ukakata kiu baada ya neema ya kunywa maji ulifanya nini uliitumia maji hayo baadaye upate nguvu uende ulete fasadi kwenye ardhi ama ulitumia neema hiyo kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala Allah akbar eh? rawahu tirmidhi wa ibn majah sasa wala wasema ikiwa hawa wana neema mbili na watakwenda kusimama waelezee neema yao yatende kwenda ya maji haya sisi wengine tuseme nini ah sisi sahi hii tuna nini maji hata tuwalikamu ukimwambia mtu ifkari jaribu tena mambo ya zamani ya zamani kweli ya zamani kweli eh lakini yanao suala hayana sisi sasa tuna pisore pisore swafi namba kwanza namba pili eh tuna mitosi tuna ziazi manyama masamaki mitea fahari fahari nyumba za mafahari fahari eh utafikiri wewe fikiri maswala yetu yatakuwa kama yale wenyewe na maji ah si akili sasa sidanganya na mtu akwambia jipanue tu je jipanue uzuri jipanue uzuri lakini unajua kila ukipanuka kile na masala ya kipanuka fikiria huko na huko kupanuka kote duniani na akhera utapanuka na hisabu yako haitakuwa kama mwingine mtabi mtu awe akili yake achukue kwenye dunia kinachomtosha mtu akwambia ongeza mbele la hiki chantosha sitakujiongezea masuala wale wenye tende na maya wataulizwa si tuseme nini eh wala kulli hal hadithi imeshawazi kwamba sayakun yani as-su'al 'an naim hadithi ya pili ya mwisho ambayo kwamba mtatosheka nayo ni hadithi ya Abu Huraira hadithi ziko nyingi kusema kadhaa حديث أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد asema jambo la mwanzo mwanzo katika mambo ya mwanzo mwanzo kuulizwa mwanadamu kesho akhera minan naimi katika neema an yuqala lahu ataulizwa ule mja ambiwe alam nusihhu eh au alam nusihhu laka alam nusihhu laka jismaka je hatukukupa siha ya mwili wako Allah akwambia hakupauliza sana alam nusihhu laka jisma je sikuufanya mwili wako sahihi sikukupa siha mimi ulimwenguni mwili wako kwa ni sahihi si mgonjwa kitandani ni ya mwanzo mwanzo utakapokuuliza eh kisha amwambie ونرويك من الماء البارد ونرويك من الماء البارد بعد كوكب صحة مويلي تقوبرديش مويلي وكنا مايباريدي يلي تعب فلوكينوا إذا تم النعمة ما زمان زبوليس صحة مويلي وكنا مايلو كونوا يلي مايلو كينوا يكون مسؤال رواه الترمذي في جاب كذا كنت بكيانين إذا ikiwa mai utaulizwa je mengine sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakutaka majibu kuhusu neema za halali za mubah pia uzielezee kesho za haramu ulikuwa ah jamaa ikiwa neema halalan tayyiban mubah kama tunavyopiga mbiu sio sina halalan tayyiban sawa utaulizwa hiyo halalan tayyiban kaifa bil haram twende kwenye haramu sasa wala gharwa kwa hiyo yampa mwanadamu hofu maana bila shaka yakupa hofu utauliza Allah akwambie alam nusah anusah laka bis huu mwili hatukukuja hatukufanya kilema eh ulitembea duniani alhamdulillah mtu miraba minne sawa si kilema kwa nini hukuchoka na ibada kwa nini ukifanya ibada kidogo wazembea hii mwili wako hiyo afya ulipeleka wapi kwa nini hukumshukuru nayo Allah umeelewa haya ndio maswali لذلك عائشة رضي الله عنها سكموية المونمتون عليه الصلاة والسلام المصالي فكما مبوية كمفورة بقسمة مثانا حكما مبية ولين نسمانا حتى تتفضل قدرا وقد غفر لك لا يوشى سمعها مدن بيها طيب بونا وسماما بقى مبوية فورة جواب المجيب أفلا أكون عبدا شكورا eh Aisha eh, kwani mimi sifae kwa mji wa kumshukuru Allah hii neema ya mwili na hii miguu amenipa nisimame kufanya nini ah nisimame kumwabudu naye Allah au sio na usimame kutetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mimi sahihi mimi ninaposimama narudisha shukrani ya hiyo neema aliyonipa Allah Allah subhanahu kwa hivyo maana shukrani ya mwili ni ya vitendo kuna mwili wako msujudie Allah eh kusimama kwa ajili ya Allah kurukuu kwa ajili ya Allah wazi hiyo kushukuru neema ya mwili na neema ya umri na neema ya wakati almuhim yote hayo yatakwenda kuwa kwenye masala kesho akhira kwa hivyo hii ndio mukhtasar na mauidha yaliyoko kwenye sura at takathur wazi takomea hapa kwa haya insha Allah taala leo sasa ni sura al-asr insha Allah taala kikao kijacho tutasoma sura العصر سورة العصر